llamado España, sobre todo en el mundo de la comunicación, es la de jubilar a un periodista, a un comunicador, cuando está en la línea de los 50 años porque lo consideran mayor. ¿Qué les parece? En Estados Unidos, país democrático a donde los haya, periodistas de la CNN, del Washington Post, New York Times, por ejemplo, que rondan todos ellos la línea de los 70 abriles y que presenciaron y retransmitieron eventos como la llegada de la luna en el en aquella misión. El asesinato de John Fisher Kennedy aún están en activo porque consideran la experiencia, la eternidad como un grado más, incluida la edad, y un bagaje de sabiduría. ¿Qué les parece a ustedes, amigos oyentes? Bueno, aquí tenemos un joven periodista de Radio Vic, de raza, con un gran prestigio popular en informativos y en otras áreas. Y nuestro consejo en la tarde de hoy para él es de que se espabile, vaya ahorrando, y creándose un futuro, pues a pesar de su buen hacer y lo muy bien considerado que está, ya puede ser preparando que dentro de algunos años lo considerarán mayor y lo jubilarán. Bien amigos, hasta aquí nuestro primer comentario en la tarde de hoy. Seguidamente vamos paso a la música, la música que nos presenta Richard. Richard, ¿qué tienes para los oyentes? ¿Qué primer tema? el primer tema es de una canción que me impactó cuando yo era muy pequeñito. Ajá. ¿eh? Que yo iba a un parque de atracciones y estaba sonando los datos Choques, sabes que siempre hay un sonido, y pensé, hostia, ¿qué es esa canción? Siempre está en el último Y era esa canción que es El Bayón de Ana, cantado por Silvana Mangano. ¿Te acuerdas de la película Ana? no sí, sí, El Bayón de Ana. El Bayón de Ana, sí. Ustedes, amigos siguientes seguramente la habrán seguido y ahora cuando la escuchen, la recordarán. Nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Bayón de Ana. dicen todos cuando me ven pasar. Me voy a bailar. El balón tengo ganas de bailar yo con Paola. Dicen todos cuando me ven pasar. Me voy a bailar. El balón. En todos cuando me ven pasar, me voy a bailar. Me balón tengo ganas cuando me me voy a bailar. de Ana. Bien, seguro que lo han recordado, amigos oyentes. Seguimos con los comentarios en la tarde de hoy. Estamos espléndidamente aquí, aquí, en Radio RSK, en el 274 de Fabri Nuestra casa, su casa, la casa de todos ustedes, amigos oyentes. seguimos con los comentarios en esta tarde de hoy. Hace algún tiempo nos llegaba la noticia de que la comunidad gay no puede ser donante de sangre. ¿Y por qué? Me pregunto, nos preguntamos aquí desde Conciencia Activa. ¿Acaso el líquido de estas personas que circula por los cauces, por los ríos de sus venas, de su material corazón, es diferente color o calidad a restantes o la de los restantes ciudadanos? Bueno, que den una explicación. Mientras tanto, señores frikis de las leyes, la política y la sanidad, no se quejen después si el banco de sangre le falta, hay carencia, pocas existencias, de los distintos grupos con la particularidad estadística de ser los grupos de gays, en la mayoría de, de órdenes también en este, mucho más generosos que la restante población. Bien, seguimos después de este comentario los siguientes con la música. Otra vez Richard nos propone un tema. A ver, a ver qué les dice, si les recuerda algo. La música es un componente muy importante aquí de Activa. Le damos paso. Richard, Richard, ¿qué tienes para los siguientes ahora? Pues yo ahora pensaba, eh, es que he elegido mucha música, pero me voy a dar un salto, porque ah. hay muchos temas durante un tiempo, pero me voy a quedarme con un tiempo muy, muy, muy importante, que es la llegada de Elvis Presley. Ah, que nos cambió todos un poco la mentalidad. cuando, el rock, ¿te acuerdas del rock? Sí, sí, cuando rompe la ¿Eh? música. En el, cuando vino ya el rock, después de haber escuchado Joselito, Marisol, toda esa gente, luego impactó muchísimo el rock rompe la tendencia porque el rock ya es una apertura a las libertades mm. de pensamiento, la indumentaria, los movimientos sexys y al respeto a las libertades, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué tema propones de Pues eh, mira, ¿y de todo En de ¿Eh? Que, todo el mismo, ¿eh? me da igual. A mí cualquiera de, de En hace referencia cuando estuvo en una cárcel, una temporada o cantó para los presos de la cárcel de Indirecto. Me parece que fue esto, cuando cantó por los presos, ¿eh? Muy bien, hizo ahí todo un recital bien solidario con las cárceles, que no nos gusta nada, amigos oyentes, a ustedes que estamos en contra de cárceles y de carceleros aquí en Constancia Activa, que derribamos eso, muros y, no queremos nada las cadenas. Adelante con Indicaton. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby. child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. indirecto. Si antes movíamos las caderas con Ana Gallón y Silvana, ahora nos hemos relajado y nos hemos abrazado. Amigos oyentes, y estamos bailando aquí juntitos en este estudio tan maravilloso de Radio RSK. Créanselo o no, son ustedes libres, pero de verdad nos hemos sentido muy emocionados. Seguimos, seguimos con los comentarios en esta tarde de hoy. Se ha ido un maestro del mundo de la comunicación, de la radio, de la televisión. Conceptos suyos, propios, como el de decir, que los medios de, comunicador tiene que expresarse, bueno, como quiera, tal y como es, con libertad absoluta, sin mordazas, sin velos, a calzón quitado. Así lo hizo y así lo estamos haciendo aquí en Radio Reseca. Distinción ganada hace más de 30 años por eso, por decir justamente lo que se piensa, lo que pensamos. Entró de puntillas en el mundo de la comunicación, como digo, y salió de puntillas sin apenas enterarnos de que padecía una grave enfermedad. La discreción y el cuidado ético de no querer ser protagonista nos gustan. Y así como una frase que nos dejó, que dijo hace algún tiempo, en la que afirmaba que por grande que seas, hagas lo que hagas, se acordarán de ti solo por tu última gesta, por tu último gesto, por tu última acción, grande, positiva o negativa. La memoria del pueblo es frágil. Pues no, no es así aquí en Radio Resecam, amamos lo pequeño, porque lo pequeño se hace grande. Y seguimos con la música. Por cierto, damos paso al tercero de los dos temas que nos propone hoy Richard. Richard, ¿qué tienes? En tercer lugar para los oyentes. Voy a dejar que el técnico <laughs> me ayude un poco porque le he dicho muchas cosas. Y una en concreto de todo el repertorio de la música de los 80, ¿eh? que va desde los burros, los últimos de la fila, eh, Radio Futura, ¿Eh? un poco toda esa gente, ¿sabes? La movida, la gente de la movida. Entonces, la elección personal de nuestro técnico, que sí, lo dejamos para él que... él pues ha elegido un tema para vosotros, amigos oyentes, que seguro que os va a gustar. Ya lo veréis. Adelante, pues. desorden por de hay tribus ocultas cerca de un río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de Seguimos con los comentarios. A pesar de que no se ha divulgado demasiado por los medios de comunicación, hemos sabido que un año vista atrás, el 18% de los trabajadores que percibían la ayuda, la prestación, nada, se han quedado sin ella. Naturalmente que esto no se dice, <laughs> resulta impopular. Sin embargo, el actual gabinete del gobierno vuelve a incrementar el gasto en obra pública presentando un proyecto costosísimo y aumenta más y más el número de kilómetros de ave. Medio, este, el ave únicamente utilizado por ricos, políticos, empresarios, millonarios, lo mejor de cada casa, vaya, es decir, con nuestro dinero y para su comodidad, idean costosos planes y, y bueno, con las consiguientes comisiones, no lo duden ustedes, de amigos intermediarios, colaboradores, que proporcionan materiales a cambio de que, que hay de lo mío, que hay de lo mío. Cada vez nos concienciamos más, y lo digo desde aquí, desde Conciencia Activa, de que los políticos que nos gobiernan, por malo que fuese un pueblo, nuestro pueblo, que nunca lo es, ni lo fue, bien no merece semejante castigo. Pues nada, gente, unámonos, como siempre digo, los chavales de la lucha, de la queja, de la protesta, porque si nos quedamos en casita tranquilos, ellos continuarán con su desafío adelante y otra de gambas. Vivan días, vengan ollas y que paguen los mismos, los de siempre, las gentes crédulas e inocentes y necesitadas de un nuevo orden social, el que proponen los chicos de la queja de la protesta. Mientras no nos unamos a ellos, nada más de lo mismo. El político, el poderoso y el rico es el mismo que le dice al pobre, arre borrico. Ahora tenemos una buena ocasión, los siguientes de unirnos a ellos, parece que bueno, que el nuevo panorama político, estos chavales que salieron del 11M, pues van a hacer algo, algo, por todos nosotros. No los dejemos solitos y si no, como ya digo, a rico y más de lo mismo. Seguimos nosotros por nuestra parte, eso, con los comentarios en la tarde de hoy y ahora damos paso a la música que nos propone Richard de nuevo. Richard, que tienes ahora para nosotros? Mira, no te he avisado porque no te he dicho este grupo, pero eh, Rollins. Rollins. Busca cualquiera que sea de Rollins ¿Eh? Cualquiera, es hermosa. Sí, porque es verdad que sí. Y me he olvidado de Rollins, que impactó muchísimo. Muy mm, bien. Beatles también, pero me impactaron más Rollins. Yo también ¿Eh? soy más de Rollins. Yo también, ¿eh? Son más durilos, ¿no? Sí, sí, sí. y más <laughs> perpetuos en el tiempo, como puedes ver. ¿Es ¿Eh que sí? Son incombustibles. ¿Qué tema propones de ellos? te mm, No sé. Mm, no, el mismo, ¿eh? Yo creo que tiene el... Simpatía por Billy, Simpatía por el Diablo, por ejemplo. Sí, sí, cualquiera, cualquiera que ponga él. O el clásico Satisfaction, no sé. La ah, satisfacción es increíble, ¿eh? Yo lo digo Bueno, lo dejamos a gusto nuestro técnico, amigos oyentes. Ya saben ustedes que tenéis un gran espectáculo en música. Él ha elegido un tema. A ver, a ver, ¿qué les parece? un Mick bueno, despendolado en toda su extensión, sexy, con su, estilo peculiar y tan personal de interpretar. con los comentarios en esta tarde de hoy. Amigo que me escucha, ¿dónde está el estado del bienestar? Algunas voces de la calle me dicen que no tienen dinero para arreglarse la boca, que alberga unas cuantas piezas en mal estado, con la consiguiente infección y peligro bueno, para, para los restantes órganos del cuerpo y su salud en general. Hemos sabido, según un evidente cardiólogo, que la mayoría de aparatos de la seguridad social relacionados con y para la salud de nuestro corazón están muy anticuados, obsoletos. Además, si usted tiene un familiar ingresado y quiere pasar la noche a su lado en el hospital, pues eso, haciéndole compañía, dispondrá de una butaca, pero ay si quiere reclinarla para mayor comodidad. No será posible a menos que no desembolse 5 euros. Sí, en casi todos los hospitales de Cataluña de Cataluña. Ignoro si es de reciente implantación. Sin embargo, el señor Zapatero gastó una millonaria cantidad en construir unas cuantas cárceles, horror para los que amamos la libertad, pagado, como digo, por todos nosotros, por muchos cuantos odiamos las cárceles y amamos la libertad. Cada día se presupuestan mayor número de kilómetros de AVE para los ricos, políticos, empresarios y medios de comunicación de élite. No olvidemos los recortes sanitarios, del estado de bienestar, eso sí, para los poderosos y los gobernantes. Y usted, sufrido ciudadano, consuélese mirando la luna de Valencia, mejor que agarrar una escopeta y fusilar a los responsables de la ruina, de la deuda en las que nos han metido cada uno de nosotros, de todos nosotros, por la cantidad de 4 millones de euros. cuatro millones y medio de euros. Esa es la cantidad, amigos oyentes, que debemos y que nos tocará pagar sí o sí dónde están las manifestaciones y las protestas y la rebeldía ciudadana insumisa y unida para el impago de los impuestos? Pues mientras no adoptemos una postura de este tipo, seguiremos siendo los burros, los ciudadanos, sobre los que cabalgarán los caballeros del poder corruptos, ladrones, abusadores, maquiavélicos, pero nunca, nunca hidalgos ni ingeniosos como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya quisieran ellos. Seguimos con la música y con el último tema que presenta Richard para vosotros, amigos oyentes de Radio RSK. A propósito, recordad nuestro correo cosemanal.gmx.com. Dejad, dejad vuestros comentarios, qué os parece, sobre todo el programa de hoy tan comunicador, tan comunicativo y tan interesante, sobre todo en nuestro espacio estelar de la tertulia. Ya lo veréis. Adelante, Richard, con el último tema que te toca presentar. Fina, te voy a dar una sorpresa, mira qué cambio voy a hacer. ¿eh? Mm. El último tema es María Calas. María Calas, oh, ¿Eh? inconfundible. Eh, he escuchado escucho últimamente muchísimo. Insuperable, insuperable, insuperable. Si sí, no ha habido voz tan hermosa como la suya. Yo soy una fan Me de Misael Caballé, pero claro, sí, sí. son estilos diferentes también. Pero eso es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. mí a Monserrat Caballé, que no me la toque nadie. Pero ahora, amigos siguientes escucharemos al gran diva Amor de dicha de María Calas. ¡Qué tema mío bambino. No sé, cualquiera. Bambino mío, mío bambino, es muy hermosa, seguro que. ¿Tú conocerás más de los temas de ella en mm, concreto? Mira, todos son hermosos. cualquier área. Van a meter Butterfly, todas las han presentado, las grandes áreas. a, ver, a ver, nuestro técnico escoger alguna. Mio bambino sí que me gusta, pero bueno. Si es demasiado largo, nuestro técnico no le gustan, amigos oyentes. Como sabéis, los temas plastas excesivamente largos. <laughs> Seguro que les pues uno a su gusto. <laughs> ya lo verán como les Fascinante, La picarona y españolísima Carmen, bueno, ha dejado muy bien retratada Doña María Calas, una diva que debería de estar entre nosotros. Se nos antoja demasiado joven cuando astros como ella desaparecen del elenco musical. Estas grandes figuras, bueno, nos dejan su recuerdo, su música, pero nos gustaría tenerlas entre nosotros. Pero en este mundo en el que vivimos todo tiene un principio y un fin. Nosotros, por nuestra parte, seguimos y aún nos queda un un tiempo bastante largo de conciencia activa. Continuamos, amigos oyentes, con los comentarios en la tarde de hoy. A mi amigo Richard, en el año 1976, Norman Cushing analista político y director de una revista, publicó un artículo en el, New England Journal of Medicine sobre el uso de la risa en una enfermedad que pudo ser mortal. El médico de Cushing la había diagnosticado Espondilitis equilosante, una enfermedad degenerativa, una forma de artritis causante de la descomposición del colágeno de los huesos de nuestro cuerpo, proteína que mantiene unidas nuestras células. Y el doctor le concedió una posibilidad de curación entre 500. Norman Cushing, convencido de que su estado mental negativo había contribuido a su enfermedad, decidió revertir el propósito buscando la sanación y reír y reír. Mientras seguía visitando a su médico, ingirió unas dosis elevadas de vitamina C, interponiéndose siempre que podía, interponiendo el consumo de esta vitamina, con las películas de los hermanos Mars y con otras también de humor y programas cómicos. Sonreía a mandíbula partida. Consiguió salir, curarse del todo. La ciencia epigenética afirma que la sonrisa cambia la química de nuestro cuerpo positivamente que es curativa y se aconseja 10 minutos diarios de risa para sanar nuestro cuerpo y alargar nuestra vida. Hagan como Richard, amigos oyentes, sonríe continuamente. Por eso goza de un estado de salud y atrae el cariño y la amistad de cuantas personas le conocen y le siguen. Esta curación asombrosa que les he relatado podrán ustedes confirmarla mediante la lectura de Anatomía de una enfermedad. Anatomía de una enfermedad. Ha sido Superventas y la activación de la risoterapia para muchas enfermedades en la obra de Joe despensa El placebo eres tú. De manera que rían, ríanse de sí mismos, ríanse con los demás, pero nunca de los demás. Bien, seguimos con los comentarios, pero antes damos paso a la música. La música que ahora, cambiando de signo, nos propone Rubén. Rubén, el joven Rubén comunicador que está aquí con nosotros, que nos honra, amigos oyentes, con su presencia. Orverán su gusto musical y le conocerán un poquito más. Adelante, Rubén, que te matins para los siguientes. Va, doncs jo ara demano Imagine de John Lennon perquè doncs, això ens acompanya la, la Dolors Bruguera i a més a més li agrada doncs li dedicarem també. Dolors, Imagine. Imagine sí, sí, eh? sí, moltíssim. Bueno, doncs ara ja tenim amics a dos que els agrada i a vostès imagino uns oients que també els agradarà. Per tant, esto tenim ràpid com el rayo i ja la a punt. que luchó por la paz y paradójicamente murió a manos de la violencia, una vida desafortunada. Absolutamente de pequeño perdió a su madre y allá fue abatido, bueno, por un loco en el edificio Dakota, así, a manos de la violencia. Son paradojas de la vida que todavía no las entendemos. Un gran luchador por la paz, por el hombre, por las gentes, por todo lo grande que ha habido en el mundo. Y sin embargo, pues nos ha dejado su gran obra y aquí esta tarde la hemos, la hemos pinchado para todos ustedes que nunca está de más, que no envejece y son de aquellos temas que siempre nos escucha escucharlos. Nos gusta, nos, nos llena, nos emociona. Seguimos con los comentarios. Advierto socialmente hablando un ambiente negativo, sí. Mm, me llegan dos noticias de aquellas de las que me encanta escuchar. Está a punto de salir una vacuna para prolongar la vida más allá de los 300 años que la habían descubierto los genes responsables del envejecimiento un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard en unos ensayos, la otra igualmente de salud y quizá de mayor trascendencia por la urgencia de la necesidad, y es que es posible también una vacuna para terminar con el cáncer. No solamente el cáncer de, pulmón, que es el más mm. agresivo, el que más se ha tratado en los ensayos, el peor de todos, el más fulminante, sino también, pues, esta vacuna serviría para todo tipo de cánceres los comentaristas burlonamente decían, bueno, ¿para qué vivir tantos años con respecto a la primera noticia? Y con respecto a la segunda, afirmaban que a lo mejor no llegaremos a conocer esta vacuna. Con estas mentalidades, el universo y la ley de la atracción muy poco se va a poner a su favor. Si no hay una conciencia que se expande, que atrae, que unifica y que da fruto. Peor para ellos, alguien, como digo, irónicamente se preguntaba, ¿Para qué vivir tantos años? Pues muy bien, caballero, si usted quiere, no se la tome. Muérase cuando quiera o cuando la naturaleza y Dios así lo decidan, si es que creen en él. Pero deje, deje la libertad a los demás, la libertad de acción a todos cuantos amamos la vida y que estamos muy contentos de disfrutarla aquí en el planeta Tierra. Y además, si se nos promete con un cuerpo saludable, pues mejor que mejor. Muchos de los fenómenos de la evolución vienen dados precisamente por estas mentes torpes y negativas de la involución, amigos oyentes, y que muy poco nada han contribuido al mundo para su desarrollo, progreso y prosperidad. La mentalidad negativa, la ley de la atracción en acción, trae eso, aquello que expande nuestra conciencia y que nos mentalizamos positivamente, lo atraemos hacia sí. Bien piensen positivamente y atraemos cosas buenas, abundancia. Y eso sí, demos las gracias por todo lo bueno que nos acompaña, fijémonos más en lo positivo, en lo bueno que tenemos y no en aquello que no nos gusta tanto. Y atraeremos eso, más de lo mismo. Bien, damos paso al segundo de los temas que nos propone en la tarde de hoy Joven para ustedes, amigos oyentes. ¿Qué tienes ahora? Doncs jo ara, Fina, demanaré la cançó It's My Life de Bon Jovi perquè per mi parla d'una manera de viure independent i doncs, prenent les teves pròpies decisions. Lliure, independent, tal com és ell, tota una expressió de vida i joventut. Amb Miguel Sollers el teniu que veure. És guapo, és jove, intel·ligent, bueno, bueno, bueno. Està morint. Però que es pensi que es pensi que a la vida tot amb el temps s'acaba i ell no s'ho creu és humilde com tots homes ah, grans i que sigui Maria Dolors està guapíssim, morell jove, que bueno, per mi que les que filles doncs, és el gendre Canes agradaria tenir a totes amigues oients Bon ja ens ha proposat aquest tema i el nostre tècnic el té preparat per totes vostès i per tots vostès. Endavant. Endavant. espacio de hoy. Pero antes un par de comentarios más. Apocalipsis razonada. El gigante asiático chino y los hindús, poblaciones millonarias y en aumento, pueden terminar fácilmente con la vida en el planeta Tierra, sobre todo si se les despierta la fiebre occidental de tener más y más y más y más. A estos pueblos les importa muy poco el medio ambiente y su salud. La mayoría del transporte de mercancías y de pasaje lo hacen a través del tráfico aéreo y con combustibles fósiles, con queroseno, por ejemplo. Y como sabemos, un, avión es capaz ¿eh? de consumir en un día, en un vuelo aéreo, lo que todos los coches del mundo, en una jornada. A esto se debe, por lo visto, según los científicos, el aumento de un grado de temperatura en el planeta Tierra, por no entrar en el aumento del CO2 el gas carbónico, bueno, por eso, por el uso abusivo y mayoritario de combustibles fósiles. Ante tanta y tanta contaminación corre el peligro de romperse la cadena alimentaria, es decir, el plancton como primer alimento que apareció en nuestro planeta. Plancton, las algas que consumen la mayoría de habitantes, habitantes marinos. Bueno, este alimento lo consumen, como sabemos, pequeños, medianos, y grandes habitantes marinos, Tanto, por supuesto la, muerte de la mayoría de fauna marina precisamente por no por, falta de este alimento y la fauna terrestre, como decimos, también muchas especies en estado de extinción y una actitud muy aberrante y muy inhumana que la que la comentaban, que lo comentaban en una conversación para acabar eso con el hambre, con el exceso de contaminación y sobre todo con el exceso de población que tiene el planeta Tierra que se va a partir a pedazos. Y decían, como digo, una propuesta muy aberrante. ¿Cuál era? Bueno, una guerra. Como si no tuvieran suficientes con la, con la cantidad de muertes que están ocurriendo en el EPAN, esta es una propuesta para acabar eso con, el hambre, con con las con el hambre y con la necesidad en el planeta Tierra. Y otra, más razonable y más futurista, controlando la natalidad, la natalidad y con un conjunto de leyes que defiendan a la mujer cuando en, uso, en uso y en abuso de su libertad lo obligan a tener un número de hijos importantísimo, sin, sin ningún artículo y sin ninguna ley que las defienda. Sentido común, juicio, lógica, pues de lo contrario, la cultura occidental, sobre todo con sus luces y con sus sombras, y seres inocentes tienen un mal futuro, es decir, lo de siempre, pagarán justos por pecadores seguimos con la música después de este comentario. Así que, bueno, algo negativo con el futuro del planeta Tierra y con los CCFs y con los carbonos abusivos, con el aumento de grado de temperatura en el planeta, con todas las pruebas nucleares marinas, no nos olvidemos, amigos oyentes, que están haciendo los americanos y otros grupos, eso, que se deberían de acabar las armas aquí en la Tierra, hacer más hospitales y más bienestar para el pueblo y dejarnos de tantas fábricas de armas que ya, bueno, son pájaros de muerte, herramientas de muerte que amenazan el sistema, el ecosistema y los habitantes, a nosotros mismos. Bien, después de este comentario tan terrorífico y tan apocalíptico, damos paso a la música que nos dé eso, un poco de buen humor, de alegría y de continuidad. Rubén, quin tema tienes ahora per als nostres oyentes? Doncs ara un tema de Busto, molt significatius d'allà on venim nosaltres. La, la cançó és Llençat. Llençat. A veure, qui diu? La sambusta, amics oients, antigament a les farmàcies era un, un purgant, imagina't, eh? Sí. La busto, era molt antic i eren unes tabletes que semblaven a la xocolata que feien anar al lavabo ràpidament com a la purga de Benito. Abans de comprar-lo ja havies d'anar al lavabo. La busto, imagines. Però bueno, la cançó no tindrà res que veure. Nosaltres anem tots molt bé en aquest trànsit intestinal. No tenim cap problema. I la cançó bueno, la ballarem bé. Endavant, en la sambusta. o nuestros invitados de hoy. Cooperación, pequeños gestos, pequeños pasos, representan una esperanza de futuro. Parece ser que la ONG Médicos Mundi ha desarrollado un programa en Senegal de cara a la socialización de la medicina, es decir, un empujón para que la sanidad llegue a todas las clases sociales, todas ellas bajas, y sea cada día más accesible. ¿Les parece muy bien? Yo creo que medidas como esta más otras como planes de desarrollo agrícola in situ en unas tierras vírgenes y con recursos por explotar, acercar el agua mediante acequias, el envío de granos variados para los embrios contribuirían muy mucho a su desarrollo y evitaría que viniesen aquí pobres gentes engañadas al viejo continente europeo ya sobresaturado, masificado y muy explotado y con cada vez menos recursos que se encuentra inmerso en un cuarto mundo silencioso y vergonzante que pide auxilio a escondidas. Venga, señores políticos desarrollen programas valientes de ayuda a los países por desarrollar o en vías de desarrollo y in situ. De lo contrario, será desnudar a un santo para vestir a otro. No permitan que se vayan, que salga el futuro y que entre la necesidad. Donde, donde hay futuro, como digo, puede entrar la necesidad. Además, estas pobres gentes amigos gente, saben ustedes que caen en manos de negreros, mano de obra barata, explotada y la gente que tiene dignidad no quiere hacer trabajos por debajo de precio de mercado. Solo faltaría. Y estas pobres gentes caen en manos de mafias, son víctimas de abusos y mejor sería, como digo, ayudarles allí in situ. Y hasta aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Seguidamente abrimos nuestro espacio de debate. Estamos en tiempo de tertulia. Lo hacemos saludando a nuestros invitados de hoy, Richard y Rubén. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Richard. ¿Qué tal? Es un... Buenas tardes, Rubén. Bueno, amigos siguientes, hablamos con gentes de la comunicación, con gentes que son, como digo, escuchados más que oídos. Ahí en Radio son muy populares y han venido aquí a nuestra emisora, Radio RSK, compartir con ustedes esta tarde, a que les conozcan un poco más. Sabemos que hay mucha gente de radio que ama la radio, nos escucháis. Así lo veo en vuestros correos. Y hoy sabréis un poquito más de cómo es el mundo de la comunicación, de la vida de unas personas carismáticas que pronto sabréis algo más de ellos. Por ejemplo, nuestro amigo Richard en breve sacará un libro con todo lo que ha sido su vida, toda su historia. Es un joven histórico y mm, que está haciendo radio, que la hizo y es muchas cosas más. Viene acompañado de Rubén y de una esteticista maravillosa, estilista, y dueña, como ya saben ustedes, amigos oyentes, de una cadena de peluquerías. Todos ellos, buenas tardes, buenas tardes. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Jo fina estic retirada ja, eh? però bueno, bueno, ara em dedico a viure la vida. Eh? Sí, però vas passejant de tant en sí. tant pels teus salons. Ah, no massa no massa. Més aviat, sí, més aviat per aquests altres mons, saps? Que m'encanten la ràdio Ui. i tot el que sigui. I, I jo discrepo d'una cosa, t'ha dit jove, eh? I ben. Jo discrepo d'una cosa. <laughs> t'ha dit jove. bueno, jove. abans que res, jo el que he dit, he dit una presentació del meu amic Richard. Però Richard és algo més. Qui és Richard? Què és Richard? Que sóc jo? Sí, sí digo qui, e- qui és tu? Digo tu. Jo? Ho vaig dir-ho? Sí, digue tu. Ja, jo sé que estic escrivint jo mateix, eh? Seria millor que m'ho diguessis tu. Bueno, ja hem dit una part però és que, a més a més, és molt polifacètic, amics oients. És un home que ha portat un restaurant, té no, moltes capacitats, a fer ràdio... En he portat tota la vida bars musicals. Això. Tota bars musicals. La... No ha dormit, eh? No ha dormit, amics oients. 48 anys en bars musicals. M'entens? I Allà llavors, a part d'això, doncs he fet ràdio i televisió. Ràdio, televisió, hosteleria... Una mica de florista, també. Sí, també. Florista, tot el que Florista, tot una mica folclòric i tot el rotllo que hi ha Però... Però aquest, també té una altra cosa, perdona, Tina, que tenim un segon, d'en Rubén. En Rubén, a part de Ràdio Vic, és una persona que treballa per la xarxa aquí a Barcelona. Per? Per la xarxa. Ah, sí, per la xarxa. Per la xarxa. Sí, en Rubén cada tarda fa ràdio per la xarxa. Els informatius, també? El magazín de tarda. El magazín de tarda. Bueno, també I nosaltres ja saps que fem aquest programa matinal que abans era per la xarxa i ara va per on podem tenir antenes Eh? En Radio mis oyentes al de Matí, pueden escucharlo ustedes en el Fora Doram. Es un programa que nos despierta a las 4 de la mañana, nos hace despertar y tiene a medio Vic, a todo Vic prácticamente despiertos con sus ocurrencias, sus ideas eh, y dejar a los oyentes eso que se expresen libremente, una radio libre, independiente y de opinión. Allí se puede hablar de política, cocina, tiene, tiene, tiene eh, abertura para todo. No es una radio cerrada, no nos cercenan la libertad de expresión. Es una radio libre, tan libre como aquí, como en Radio Municipal. Líder, mm, bien, una radioemisora líder. Vamos a... Mm, ¿Tú eres catalán? És, mm, ets català, eh, Vichy? Jo sí, soc català, català, vale. català. Català, català. català. De... Es pot dir la teva edat? Es pot dir? No ho sé, va. Però quan no es veu, que es pot dir, per a els oients no li preguntaré. Si Ara. Ah, vol, Gràcies si el vol que digui, però encara li dic que es pot dir, que és molt interessant bueno, encara es pot dir pels t'enganyaria si me la vas ne... <laughs> a més a més vas dir néixer... que portava 49 anys al món de nit doncs imagina els anys que ets de nit quants anys, va, a quan et vas posar amb els Home, món de nit? ara et farà comptar no, que contaries molt ràpid tu, eh, que saps comptar molt bé eh. vas néixer on? a Torelló és fill de Torelló, amics Torelló. Torelló, la província de Barcelona. Sí, sí, al costat de Vic. Pertany, mm. pertany a Barcelona i des de, ni, des de molt nano ja senties eh, senties la vocació de la ràdio Vaig començar la ràdio o abans que tocava l'hostaleria perquè clar, no, no, no, no. és molt polifacètic i primer anem de, de, de petit a gran la primera eh, la primera activitat que vas fer quina va ser? a ràdio, a ràdio. en 13 anys en 13 anys a fer ràdio? Ràdio Torelló. A Ràdio Torelló. Allò que feia llavors, tot el disco solicitado. Sí. I a per por los de Ràdio, escucharemos su primera comunión dedicada i de protagonista de la gent, de la gent que demanava aquesta sol·licitud d'aquesta cançó, no? perquè el feia la comunió o perquè era una família que els agradava, i la gent quan menjaven a casa seu, com que vivia a televisió, doncs escoltàvem a ràdio i deia ah, aquesta és copa de mi, aquesta te la dic a tu. Era la simpatia que hi havia en aquells moments amb els mitjans. Y ahí tenemos a Richard en primera línea, amigos oyentes, en temas, bueno, como aquella te voy a hacer un rosario con los dientes de marfil, qué sí, barbaridad. Sí. Eso es terrible. Sí, o cocidito madrileño, Sí. i coses d'aquest tipus. Jo a mi madre se les oía cantar de petita. I amb 13 anys estaves a Ràdio Torelló. A Després, Torelló. com és que vas venir a viure a Vic? Vas venir per què? Per... Perquè vaig aprendre de poquer de senyores. Uh mhm. -huh. Saps que en aquells moments els gais o, tenia, o eren poquers de senyores o eren, en aquells moments, eh? Sí, sí, o eren poquers de senyores no. o, eren, o eren dependents de, de botigues, no? I sí. jo em vaig dedicar-los de pentinar. Bueno, diguéssim, amics <laughs> sí. oients, obertament veient que és valent, doncs Richard és gay i és molt carismàtic perquè, mm, digueu tu, si vols, és el primer matrimoni que es va celebrar aquí a Espanya dins de la llibertat pels reis va ser el seu, no? No, no, no t'explicaré, Fina. Ah, la primera però... sol·licitud de matrimoni que es va fer tot el món a través d'un govern, no? Van sol·licitar el dret al matrimoni gay. Així és de tot el món? A tot el món, eh? De tot el món. Legalment, eh? Imagina. Va ser el primer en tot el món, sí. Tots aquests detalls no volem poder massa aprofundir perquè està preparant un llibre del qual jo, a mis oients, seré autora, sóc l'autora del sí, pròleg. Doncs, eh, si desvelem, revelem els secrets, llavors no tindrà la gràcia que hauria de tenir. Però a la mida que puguem desvelarem algunes de les seves eh, facetes de la seva vida, de la seva biografia, així com ara les està mm, desvelant ell mateix. De cop i de repent dius que per el fet de ser gay, Uria mm, treballaves en el ramo de la peluqueria mm. i de mm. les botigues, no? Sí, de la moda, no, de la moda? Mm, peluqueria, no? Peluqueria. A eh, llavors, si podies moure una mica en un ambient sobresortim una mica amb, amb el que era la vida quotidiana que llavors eh, en aquells anys hi havia doncs havies de destacar una mica podies ser o dependent o peluquer Bueno, perquè eres com, ja tenies l'ànima, ja sou sensibles, sí. i per això t'havia agradar l'artístic i vas la a la pulqueria. artística, i en aquests sí. moments es feien de recordes que fina Digues, Rubén. aquests bonios crepats, aquests cabells tan alts, que eren verdaderas obras d'art. Bueno, se decía sí. cardado ¿Eh? y luego se ponía sí, la... crepat, sí. Però que, que jo encara no havia vist mai com a artista. És la primera vegada que, que, que se m'acut que sento, exacte. Que ets un artista. Que ets un artista. Perquè sou bueno. gent molt sensible i, i en el món artístic, com ha anat portant amb tot, doncs per això devia tenir aquesta sensibilitat per començar amb peluqueria. Que m'ha canviat el cuento, eh? <laughs> bueno, el, el, que el tècnic era parat, eh? El arte, el arte és l'art. <laughs> sí. Bueno, I llavors, eh, quina edat tenies llavors? Quan ja vas venir a Radio Vic i ja comences ja de ple? Que no, no, com vaig anar a Vic, de Vic vaig passar ràpidament aquí a Barcelona. A Barcelona. A Barcelona a fer aprendre de poker i em vaig anar a treballar ràpidament a l'empresa de Matías Colzada, que era el Teatre Apollo. Corrien els anys els anys i llavors, ui, ui, no me'n recordo, em sembla que hi havia calendaris. L'empresa Colosada, que tenia també el New York, Mr. No, Dollar... Tenia, no, no, en aquest mes Matías Colosada tenia el Teatre Espanyol, on ara hi, eh, llavors va ser l'estudi 54, i ara hi ha un teatre que es diu O, Uh, ah, el, uh, sí, sí, sí. Ara us sortirà. Apolo encara? No, Apolo, jo estava al Teatre Apolo del Poloquer i en Colzada, que era l'empresa que jo treballava, eh, tenia davant, eh, davant el carrer... No, la sala Barts? La sala, la sala aquella... Bagdad? No, no. Bagdad era, saps qui era Bagdad en aquest moments? No. Era de la vella Dorita, que es deia la bodega del Toro. La bodega del Toro era amb els seus inicis. Doncs això era de la vella Dorita. I hi havia discoteca també, i després va ser, va ser bueno, mm, un cabaret o Bagdad, Bagdad, o Bagdad una sala en, por, no? en tota la seva expressió sexual bueno, de manera totalment lliure, no? Sí, sí, sí. Va ser el primer exponent de llibertat un cop que va venir el Destave i aquells temps eh, sí, sí. d'obertura ja per l'any 82 que va ser quan va entrar Felipe González al govern, no és així? Exacte, sí, senyor, sí, bueno, sí i anem caminant per la Barcelona de llavors. Llavors tu estaves allà de Paluquer. De Paluquer de Senyores, però després de treballar de Paluquer de Senyores, quan acabava l'empresa Colçada anava a treballar amb un verguer que hi havia, imagina't, llavors a Miengai, en aquells anys, que encara saps? Estava la cosa una mica tranquil·la. Sí, eh? Ja acabava l'època de la dictadura, ja estava acabant, uh mhm. -huh. i acabava, no estava mort en Franco, però ja acabava la dictadura, encara hi havia enredades, sí. eh, de totes maneres. Encara Al carrer Escudillers, tot sí. l'ambient eh, gaia estava. Estava baixava concentrat. Rambes, amb un cantó a la mà, baixava les rames a mà esquerra, uh -huh. a mhm. partir del Cosmos, carrer sí. Escudillers i aquells aldeans allà, tot allò era gai. L'altre cantó era tot eh, el món de la prostitució, femenina, no? Aquells locals ja m'he informat i hi ha, per exemple, el Cabaret Gambrinos, a dir alguna cosa, el Gambrinos, London... Gambrinos. Gambrinos, Madame Artur. Madame Artur, sí, sí, la gran Madame Artur. Ah, llavors anem més cap a baix i ens trobem al Copacabana. Pobre, González, de Pujol ah. Estera. Que ha... La bodega aquella de la Bohèmia, també. La bodega Bohèmia, el carrer de la Casa, no te decía, del compte de, sí. de l'assalto, que ara és nou de rampes. El Lasso. El Lasso, hòstia. El Kit Kat. El Kit Kat. El, el Villarrosa. Sí, senyor jo m'he informat una mica. Al Big Ben. Sí, també, però no me'n recordo on estava situat, eh? Sí, estava a la Rambla i s'havia de baixar unes escales. Pot ser, pot ser. Sí. No me'n recordo bé. Llavors, un ambient... Suposo que allí no vas tenir cap problema en l'època que estem parlant per desenvolupar-te en plena llibertat. Cap. Tot i que era, tot i que era època franquista, de tant en tant sí. alguna rodada pel carrer, alguna cosa d'aquestes, perquè anava, jo anava de vegades amb una colla de companys, i sé, sent pel que de l'empresa de Colzada, anàvem els bailarins, i els bailarins hi havia algun que era molt afeminat, no? I llavors sí. baixant per la rampa si feien una mariconada d'aquelles, doncs llavors venia a, a, de seguida venia la secreta i t'agafaven. Sí, de seguida. De seguida, sí, sí, però sí. de seguida ràpid, eh? No. I t'emportaven i t'estaves doncs, sota una nit al calabosso i l'any demà, doncs, eh, feien fora. No estan, Richard, en molta diferència en Barcelona, en la resta d'altres ciutats, hi havia molta més llibertat i se'n van saltar la torera cada vegada que me'n volgué totes les disposicions que venien de la dictadura eh? aquí es feia el que es volia, que si bé. Eh? Sí, perquè eh, de locals així de, de gent transsexuals que no hi havia enlloc, uh mhm. -huh. eh? hi havia ja Barcelona de Noche, al carrer de les Tàpies, sí, Barcelona que va ser un local de, que poder només hi havia a França, a casa de Madame Artur, sí. eh? que no, no hi havia lloc més. Eh? Aquests dos festos es deien els transsexuals, que, mhm. que començaven a dir mitat home, mitat dona, se'ls feien aquests anuncis pel carrer, la gent corrents cap allà dintre. Primer eren els transvestits, sí, sí. Eh, que es vestien doncs, de folclòriques, d'artistes famosos i posaven que la música dels artistes o de la... la Flore, Rocío sí. Jurado imitaven, sí. sí. amb un piano doncs, eh, les seves cançons s'interpretaven així, en viu i en directe sí, sí, en viu i en directe eh? eh? sí, sí, en tots sí. aquells llocs tan carismàtics que, que molts d'ells suposo que encara hi són algú deu haver-hi no poca cosa queda fina. el Montros, per exemple Montros a Montros eh, sí S'ha acabat el mont eh? S'ha acabat. Eh, el, el, que, el, que hi, hi era aquí al carrer... Ai, no, carrer... No me'n recordo quin, com es diu. Màrius també en sona bastant. Màrius eh, també està tancat. També està tancat. També està tancat. Sí. Doncs hi havia també el cabaret al riu, tot això, però... No està tancat Riu, també. També està tancat. Tot aquell lloc. Ara què queda, pràcticament, Richard? De la Barcelona parlem, amics oients, de llavors, mm, de l'època de, de de, de dels 60, anys 60 i anys 70, diguéssim. Mm, poca cosa no, queda, no? poca cosa. Ha canviat a locals nous, hi ha el mateix però amb locals nous, eh? Del d'abans quasi no queda res, eh? Queda poca cosa. Quasi bé res. Vull dir, si una nit eh, volem sortir amb un ambient d'aquests tenim poca cosa, no? No, no, no, hi ha molta cosa, però tota nova d'ara, eh? No, hi ha molta cosa, eh? hi ha una, per eh? hi ha això dic que jo ve... hi ha molta cosa, per exemple... I Barcelona, que Barcelona és molt gay Al carrer Pàdua tens un lloc molt maco que jo havia estat, i al carrer Minerva també n'hi ha un altre puesto, ja veus que dic... Ui, si hi ha, hi ha almenys 40 o 50 locals ara que funcionen sí. a tope i ara no hi ha cap problema. Ah. Eh, llavors, eh, estem parlant de l'empresa de, de Matías Colzada, que dius que hi eres sí, ella. Sí, sí, vas... Matías Colzada, sí. I, I per què vas deixar aquesta empresa? Que on vas perquè continuar? vaig deixar, no, vaig deixar l'empresa Colzada perquè me'n vaig anar a l'Emili. Ah, vas anar a l'Emili? Vaig anar a l'Emili. I ahir, sí. Richard, què et En cosí botons, potser? No, no, no. Vas tenir una Emili no, ara, cabrona? Ara, ara, ara té una paraula en conya, no? no. L'Emili li trobava cap a casa perquè hi havia molt ambient i quan deien media volta la gent feia ole Vols dir que no vas tenir una mili canalla, canalla? No, no, no, no res. Et van res. respetar molt. No, la mili era una cosa, aviam si m'entens. Tu ja o que agafaves en conya o això de fer un servei militar amb aquella gent sí. era, era molt patètic fina, m'entens? Era horrible. horrible. Aleshores, si tu agafaves bé, bé, doncs bé, jo vaig agafar-me molt bé, eh? Vaig pensar, haig d'estar aquí un temps, no vull pas amargar-me, i llavors vaig trobar, doncs, ja si m'entens, hi ve molt folclore, Però estic eh? segura que no vas aprendre res de bo en allà. <laughs> Jo m'ho vaig passar molt bé. Alguna cosa bona vas Perquè, aprendre? Perquè que no vaig fer mai cas d'aquesta gent, m'ho vaig passar pipa, saps què vull dir? No vas aprendre res no de bo. No res. <laughs> em vas dir que em farien un home. Va. <laughs> em vas dir que em farien un home de profit. bueno, ho tenien clar. Sí, no ho van pas aconseguir. I llavors, <laughs> i quin any estem, quin, estem parlant? Quin any, no, quin any era? L'any 60? I comença, no, perquè tu fas, estàs fent números ja. Bueno, sí. És que allà. M'ara sortirà no, tot, eh? estem, eh? Estem parlant... Est no, no, no, jo no estem parlant, encara, estem parlant... Encara vaig veure en Franco Saragossa, vigila. A Saragossa, bueno. Però estem parlant d'un Richard que al voltant dels 20 anys, perquè estem parlant de la seva mili. I vas acabar la mili i mm, com vas continuar la teva vida? Vas venir, vas tornar a Barcelona o ja te'n vas tornar a Torelló? No, vaig com? tornar a Barcelona. Vas tornar a Barcelona. I llavors, per uns, per uns problemes familiars, vaig haver de tornar a Torelló i de Torelló ràpidament a Vic i a Vic vaig començar a dedicar-me a un dels locals amb tota una colla de gent que m'han apoyat molt guapa de la comarca, gent rara de la comarca de Vero que sigui rara de la comarca et va costar arrencar la primera vegada que vas posar-te allà a treballar diguéssim, no per als altres ni sentir el eh, pes o la càrrega de sentir-te, la por de sentir-te discriminat. No. No, no, no, no en tota la llibertat del món, apoyat per persones que et comprenien, vas arrencar amb un negoci teu propi, no? No, encara no, primer. Eh? Encara no. no. Primer per qui vas treballar? Vaig treballar en un local que eh, tu se'n recordes de Moralla. Ah, sí? Era eh, un local sí, molt guapo Un local molt guapo, sí. Sí, de la Moralla, sí, jo més o menys... Sí. Eres molt joveneta, tu, no? bueno, no hi anava, si era jove, no encara no, no. Gent, no eh, Llavors no començava, bueno, jo també vaig treballar molt, però, però recordo la muralla. La muralla era un local que s'obria a les 6 de la tarda i es tancava a les 6 del matí. La bona, la bona gent. Allà va lo, millor de cada casa, amics oients. En aquestes sí, sí, hores, sí. lo millor. És lo més divertit i, bueno, <laughs> lo que ens agrada a sí, tots. Sí. I ho diem a la boca gran i a la boca petita. La muralla, allà vas estar un temps, diguéssim? Allà vaig estar-hi 7 anys. 17? 7. 7. Que és l'actual la Nyàmara? Sí, eh, això. Sí, sí. Deixa que et digui una cosa, eh, Fina. Eh, sí, tot endavant. aquest temps anava alternant locals en qual tu també coincidies el que no ens coneixia, però tu i jo corria pels mateixos locals. Pues sí, per lo que veig, sí. Sí, a veure, no els havien gay, I, naturalment, i, eh? I, Maria Dolors, I Maria Dolors també, puesto que... No, jo no, jo no era quietona, jo només treballava, però m'hi hagués agradat, eh? Però vas parlar del Sant Carlos Club, dels Cires, jo sé que havia estat ballant Sant Carlos Club. Ballats. El Sant Carlos, ja, que era preciós. I el 66, preciós, amb aquelles fonts d'aigua, amb I aquells pòdiums. I te'n del carrer, del carrer Tosset? del carrer Tosset hi havia les, molts... Les primeres boites, que en deien no eren discoteques, eren boites. Les, la Boat, la Cova del Drac, les Coves del Drac, el, la Cova del Drac, el Copé, el Copé, el Copé, 77, el Roner, la Lechuza, que es deia més poc. Però és com sota Bueno, en tot això voltàvem, a, voltàvem els mateixos puestos, o són les novedades del sí, al matí? Jo sempre anava en minifalda i en sabates de plataforma que es portaven a llavors. Sí, eh, sí, bueno, sí. ara encara portes unes sabates de, de, de, eh? de pam, eh? Sí. <laughs> D'un Bueno, és que tinc un home molt alt. <laughs> Ah. jo jo, jo eh, vaig connectar molt ràpid amb el Fina per això, eh? perquè som d'una època i havíem voltat, eh, sense voltar amb el Miengai, eh, a part del Miengai, havíem voltat en els mateixos llocs. Els mateixos. I, escolta'm, filla, m'he trobat amb més gent eh, així, que sí? van sortir i van dient Home, la, la Cristina, la cantant... És que és una sort, o Cristina sí, és fabulosa, la Cristina sí, los stop, la, ah, bueno... Eh, la Cristina també, sí, ja sí, en aquella sí. època voltava per aquests països, eh? Ja voltava ella també, no? Mm -hmm. Pues bueno, todos los amigos oients se'n refereix a Cristina del grup Ara ah, Stops, la deuen ustedes de recordar, quan, bueno, quan cantava per allà per els anys 60 i encara està en actiu i arrolladorament <laughs> bueno, cantant allà on va, se la coneix a tot arreu, no sé si... Nosaltres Ara... tenim el programa del dimarts, nosaltres fem un programa ah, el sí? dimarts de Ràdio Vic i la tenim de nou a La teniu encara? Cada, sí, cada setmana per telèfon, eh? La Cristina. Doncs mm. pues m'agradaria conèixer-la en persona. Perquè... Ara vindrà per aquí, ja quan vingui per aquí, si vols la porto. Pues bueno, un dia farem un, un programa especial, també una biografia seva, en tot el seu repertori musical perquè és fabulosa i ens cantarà aquí en viu i en directe perquè té una vot amb una potència de veu mm. fabulosa sí, la portarem aquí a Ràdio RSK amics oients, continuem amb l'entrevista amb el Richard Richard, després d'això jo vull saber quan vas posar-te tu per compte teva quan vas posar-te mm, ah, a muntar el teu negoci vas deixar la muralla, no? Ahí està el tipo, que topa por Don Joan com? A Sant Hipòlit vaig tenir el meu primer papa eh, a la comarca. Sant Hipòlit de Voltregà. Amb Sant Hipòlit. Sant Hipòlit de Voltregà. Sí, i vas muntar un pub. Un pub. També nocturno, dins d'aquest estil. Tot nocturn. Totalment liberal, i deixaves a tothom que fes el que volgués. Sí, sí, totalment. Ah, a que sí? Totalment. Eh? Però el fort, el, aquest va ser molt bo, eh? va ser un èxit tremendo. Sí. Però llavors... Com es deia el pub? A veure si algú no hi Aquest es deia el toc. El toc. El toc. Però llavors el bar que va espategar més fort de va ser a Tardell, 30 es parlo de la zona aquella de Vic, eh? A Tele vaig muntar un local, tu dos hi havies sí, vingut? Aquí sí. Un local que es deia el Tramon, que allà, allà va patar molt fort perquè va ser el temps que jo vaig fer la sol·licitud de matrimoni gay. Però tots dos pubs els hi portaves alhora? No, no, vaig ah, deixar l'un i vaig començar l'altre. Sí, perquè Richard Tincanté, segons vas dir, bueno, si jo, oh, de, tindràs algun defecte, jo no te'n trobo cap perquè ets amic però mm, segur que el que no tens és mentider i vull dir, no, vas no, dir no, mentiré, no, això, no. i sempre has dit que vas treballar bueno, que has dormit mm, molt poc en molt aquesta poc. vida, en aquesta vida. Uh, casa teva és casa de tots tothom sí, que vol allà sí. pot estar sí, és sí. molt hospitalari i molt acollidor i és molta la gent que descansa en casa teva que compartiu balades que parleu, que us divertiu, vull dir, casa de Déu és casa de Déu, no? Tocant, cantant allà a casa... fet, jo ja li dic la pensió en l'oli, casa seva. <laughs> jo tinc molts músics que venen i estan tot el dia tocant. I encara avui dia eh, continues amb aquesta marxa, amb aquesta llibertat i amb aquesta hospitalitat de deixar que vingui sí, sí, sí, tota la gent que vulgui allà. Sí, sí, Feu festes, reunions... Reunions, festes... Uh mhm. -huh. sí, bueno, sí. I dius que deixes l'altre local, que fas aquest, i en Sant Hipòlit el, Me'n vaig a Taradell. El, el poble, bueno, el poble on del Joan Turó. Sí, sí. Ara, a l'alcaldable, ha sortit alcalde a més oients, eh? No cara, no cara, està a punt. Està a punt. Està, punt. està negociant. Deu estar, deu estar molt content. Un gran, un gran jugador de hockey, també, sobre patins. Sí, sí. Eh? Polifacètic. I Tina, vull dir una cosa de Joan, que no és simpàtic, tu saps que no és simpàtic. No, no té, és no sap ser simpàtic no, no, no, no, no, no passarà la història per la seva simpatia no, però això com cosa... el Rubén s'ha guanyat a tots ara té molta personalitat això sí, eh? però diré una cosa al seu favor mm. en Joan és un home de ràdio és un sí. home que i, i com a director de la cadena ell és propietari de Radio Vic no? sí, mai sí, et talla el rotllo per el que diguis té, et dona sempre, sempre ha donat una llibertat tremenda. Ja dic que és molt seriós, és, una, és, un, és un animal de ràdio. Sí, sí. Seriós i respetuós en totes les opinions. Mai no li vist a ningú tallar, tampoc no, no. que hagi dit Escolta tallo la... ens han picat les mans mil vegades per dir segons què però és igual hem continuat dient sí, sí, no, no. i segur, segur que heu tingut alguna advertència de les, de, dels senyors del poder sí, sí. I, I, tant, que, i, tant, i tant eh, ho sap més que jo i tant que n'hem tingut Rubén, digues com ha sigut, o s'han picat la cresta, no? Per dir Moltes vegades, per parlar més dels que ells, del que ells consideren que hauríem de parlar però és igual. Però Joan dona llibertat total. Tu pots expressar-te com vulguis i dir el que vulguis. Si algú que no vol és que es falti el respecte, eh? Falta respecte però, de cap manera. El respecte no s'ha de perdre, però sí, es pot, pot ser tot el dret d'opinar el que tingui la gana. Tampoc crec que la personalitat que té Rubén sigui una personalitat que eh, es conformi en que li piquen la cresta i, a que li, i en que li diguin per on han d'anar estic segura que no. <laughs> Més aviat no, eh? No, no, no. no, no. Perquè ha demostrat... Sí, perquè jo ja l'he vist alguns rasgos de caràcter als oients passats, palmassos i plomissos, i, i ell s'ha posat seriós, ha dit, bueno, <laughs> amb molta elegància, amb molta educació i sense quasi donar-se doncs, ha sortit airós i ha dit fins aquí que això és la personalitat que tenim cadascú i amb el cas la personalitat de Rubén bé, continuem Ràdio Vic i Ràdio Vic esteu tots dos ara eh, però continuem amb la teva biografia eh, vas deixar-te dius i vas continuar amb, amb una altra no, nova singladura a Tardell a Tardell una... a Tarbell en l'època que vaig fer la sol·licitud, la sol·licitud del matrimoni homosexual. Estaves enamorat? Mm, doncs vols que et digui una cosa? Sembla que sí, eh? Sí, Havia picat el rotllo, el rotllo sí. romàntic ben tontament, eh? pues pensa que aquest sentiment moltes persones eh, desgraciadament no l'han conegut estem cansats de matrimonis per conveniència o que es pensen que s'estimen i no és amor és una obsessió, diguéssim i més que una obsessió, de vegades una possessió és algo possessiu, obsessiu i jo entenc per amor entenc una altra cosa de la, almenys de la forma que et vas expressar amb una conversació que vam tenir tu i jo per això t'he fet aquesta pregunta sé que et vas enamorar de veritat mm. i saps per què? perquè vas patir i on hi ha amor hi ha dolor ja ho deia Santa Teresa de Jesús em sembla que era enseñaronme a sufrir i me enseñaron a amar i com amar és sufrir també aprendí a llorar Vull dir que d'on hi ha amor hi ha sofriment, eh? hi ha patiment. Sí o no? Sí, sí. I tu vas patir. Com vaig patir perquè l'altre xicot es va enganxar amor... Vol dir que aquest amor et va costar llàgrimes, et va costar... Bueno, perquè em va costar perquè en aquells moments saps que a l'època dels 80 sí. eh, dels 80 als 90 va ser sí. una època on corria molta droga sí, sí, sí, sí. llavors el govern socialista era molt permissiu amb la droga sí. eh? També i va haver-hi molta enganxada del cavall que no, no es coneixia el que era, te'n recordes, Sofina? No es coneixia i en canvi es porta definitivament a l'amor. Sí. No, no, hi un camí, no hi ha un camí de retorn. No, hi havia Allà... coca, però el que més corria era el cavall. El cavall, sí. El cavall era, va ser una impastada de cavall i molta gent va caure en aquest tema, no? I bueno, entre eh, del meu company. Bueno, respecte a aquest tema, hi ha una cançó de Miguel Ríos, El cavalló, eh. que ja ho diu, no deixes ese cavallo que... Sí, no, <laughs> de l'Antonio Flores. Sí. La cançó és de l'Antonio Flores Antonio Flores sí, però Miguel Ríos tiene una dedicada ah, al cavalló. Sí. Ja l'escoltaràs, ja veuràs que és definitiva també. I Antonio Flores per descomptat, que també se'n va sortir el pobre pues, bueno, de la manera que es va sortir. Matança. I, sí, perquè per a mi era més que cantant, era poeta. En les era seves poeta, lletres diuen sí, sí. molt, molt fabulós. I, diguéssim, ahí, ahí tenim un Richard, amics oients, enamorat. Enamorat està la mèdula. Mm -hmm. Aquesta relació a tu et va proporcionar Maria Dolors, si volem, feu la pregunta que vulgueu, de tant en tant, amb no sé, el Richard, jo, jo us agradaria. Sí. Faig aquesta pregunta i llavors interveniu mm-hmm. vosaltres, mm -hmm. fer alguna pregunta amb l'amic Richard. Um, si haguessis de posar en una, en una balança aquest amor, aquesta relació a tu et va portar més dolor i llàgrimes que plaer? Estàs arrepentit? Si poguessis tirar enrere, tiraries? No, no, ho faria d'una altra manera. Tot, tot, tot ho faríem d'una altra manera si poguessis tirar enrere, eh? Entenc que t'has equivocat? No jo no, no. crec, en tu no veig no, equivocació van en per el rotllo de la droga però vull dir, no. més aviat que has deixat de fer, de fer alguna cosa però no creus que hagis fet t'hagis equivocat això no, no, no, no, no, no no, no, no, res per això, vull dir, no t'arrepenteixes no, eh? no. Eh? endavant Maria Dolores, fes alguna pregunta no, jo penso que quan un s'enamora ho entrega tot i mm-hmm. llavors doncs eh, eh, dintre de tot això has de tenir records molt bons vull dir, l'amor és així no? I, i bueno, per desgràcia se'n va acabar Sí. I, el, coratge, mal. el coratge de fer una sol·licitud en aquells moments que corria el SIDA quan en aquells moments el SIDA només era una enfermedad que es, de, es decantava deien que era només pels homosexuals llavors es va veure cosa que, no. que no és veritat tota la culpa la aquell moment saps que va sortir era una enfermedad que anava directament enfocada als homosexuals no? sí, sí. doncs en aquells moments jo surto amb el rotllo de que ens volíem casar dues, dues persones del mateix sexe aleshores això va ser un escandalasso això es va menjar tant el tema del SIDA, uh mhm. -huh. que la gent ja no pensava que eren dues persones que podien acabar el SIDA. Saps què vull dir? Estaven amb el que era la sol·licitud aquesta, no? Sí. I va ser increïble, va ser un... Bueno, I vas donar... Cosa, sí, sí, va ser una cosa, una cosa que va ressonar tot el món, eh? Sí i vas donar pa, va donar pas sí. a molta gent que Mira, no hagués sortit o que no hagués dit i... exacte, que ja tu sí. vas viure aquesta programa sí, sí, va donar pas a molta gent uh, eh, L'Albert saps qui és l'Albert Om? aquest gran periodista que està a Televisió de Catalunya sí, sí, sí, o, sí, convidat, no? convidat, sí, sí, sí. és el que em va fer tota la moguda aquesta sí, sí, sí, sí, sí. doncs ell em va, va dir que nosaltres havíem sigut els que havíem tingut la cau per obrir tantes portes de les mares com s'han obert veus, això penso, sí mm. això és una cosa amb el teu favor que este que dir amb els oients ja ho havent dit vull dir que no, mm, no t'arrepenteixis de res vull dir, mm, que si fer les coses alguna d'una altra manera, sempre por bien és clar i... Mm, Però què és el pitjor que vas viure d'aquesta etapa? Uf, moltes coses, eh? La pitjor. Des de que ens van venir a sorrar, hi havia grups de llavors d'extrema dreta d'aquí a Barcelona, de l'extrema dreta hi havia locals nazis que hi havia d'aquestes llibreries, hi havia tots els grups, i quan ens sortíem del bar anaven cap a... Nosaltres vivíem en una, urbanització que ha tocat a que tenia la Roca. Doncs eh, mentre sortíem del barc i ens anàvem cap allà, ens esperaven pel camí, ens paraven i bueno, havien de marxar tota merda, ens, ens, ens, ens havíem estovat, ens venien a tirar pedres de la... Tenim una, una, una torre i ens venien a tirar pedres de la torre, els veïns ens ajudaven, va ser, bueno, de moltes vegades, eh? Es veu que, eh, els oients, això es veu, que hi havia una llei que es deia de vagos i maleantes, i estaven considerats els gais, això com a baleans, imagini's. això era abans ja, eh? Mhm. Això, eh, en aquesta època ja no hi era aquesta llei, eh? Ja no hi era. No. Però i, i, i la, per exemple, <clears throat> sent un poble petit, l'Ajuntament quin paper va jugar aquí? L'Ajuntament no sabia com decidir igual que el jutjat, el que passa que eh, tot el que va ser els mitjans, els mitjans de mhm. comunicació, tots els homes va posar a favor, no? Mhm. Eh? Perquè primer ens venien a mirar si era una cosa que anava en sèrio, i com ella anava en sèrio, ens van apoyar moltíssim, eh? Tots els mitjans. Et parlaria de, de, gran, de, de tots els mitjans de comunicació des de, dels més grans que hi havia a l'època m'entens? com Binaca Gabilondo com aquella que he dit abans com era aquella peça que he dit abans que no recordo el nom Albert? Uh, no, Albert, l'Albert es feia tot, el, uh mhm. -huh. tot el, el d'allò ell la Victoria Prego, Victoria Prego els grans d'aquella sí, sí, sí. època, Maria Antònia Iglesias, que es va morir fa poc bueno, temps. I, I la formació aquí a Catalunya del grup de Liberació Gay, dirigit per el Jordi Petit, Sí. Llavors Salvador Guas va col·laborar, per ser amics oients, que vaig rebre molts correus dient-me que us havia agradat molt l'entrevista que el vaig fer a Salvador Guas, doncs eh, aviat no trigarem, potser ara en setembre arrencarem la tercera temporada de Consciència Activa i penso portar al, al grup de Liberació Gay d'aquí a Catalunya que ens explicaran més coses com estan avui les leyes el que s'ha guanyat, el que hi havia abans com estan, com, com, avui, com estan ara i com s'ha desenvolupat al cap del temps totes aquestes bueno, mogudes que han tingut i que han hagut de suportar i mm, vas tenir, vas tenir problemes jo veig que de sortir bastant airós de tot perquè d'altres persones, d'altres gais de contemporanis teus o fins i tot més joves mm, han sortit malament parats diguéssim que la salut t'ha respetat perquè dius que el, la teva parella va morir desgraciadament d'aquesta enfermedad no, que no volem que eh, mort, fa poc que mort fa poc però d'aquesta enfermetat que no volem pronunciar. No, no, no. no. no, no. Va morir de, de Yonqui. De Yonqui. Ah. Mm. Jo pensé que havia sigut del SIDA, perquè això és un altre no, no, no, no. acostuma la gent a dir que, bueno, que el SIDA és qüestió de, és qüestió de la, de, de, dels gais i això és mentida. Això va ser bueno, una mala praxis que van fer i van deixar aquest, aquest virus així pol·lulant i, i van, van fotre la culpa a les homosexuals. Però a més a més, Fina, deixa'm dir que a, a més, encara avui en dia serveixes de figura per molts joves que veig ah, sí. jo que, que, sí. que tots se t'acosten sí, sí, sí, sí, sí, digue'm com és això que venen a demanar explicar venen a demanar sí, consell sí. algú que marxa de casa seu perquè mm. ja hem vist que per dir i ja doncs com va parar a casa meu i vull dir, saps què vull dir ajudar la gent això contínuament sí. però sí, sí, una mica de referent de la gent ah, sí, inclús eh, és que bueno, ja s'ha de conèixer el tema no? Bueno, això és molt llarg d'explicar referent i consell perquè eh, hi ha un refrany que diu escarmentar en cabeza ajena mm. i sobretot unes directrius perquè tu lo has patit en les teves cares pròpies dius que fa poc que, que mor la, la parella de la teva última relació de l'última, no? Sí, però aquest noi vivia últimament amb una noia perquè ella era bisexual uh mhm. -huh. i últimament vivia amb una noia que tota la vida havia estat enamorat d'ell uh mhm. -huh. i que, que se li cuidat fins l'última hora i érem amics, els tres sortíem de tant a sopar, a dinar saps? El va acollir com per dir, per, com per caritat, en els seus últims dies, no? El va comprendre, li va ajudar, no? No, els seus no? últims dies estava amb la seva mare a Sevilla. Va morir a Sevilla. Va morir a Sevilla. Quant temps fa de tot això? Uh, un any i mig, quasi dos. I llavors tu, què penses? Val la pena el amor, diguéssim, per els moments, per els sentiments, les sensacions que vas tenir, els moments aquests íntims, forts, de parella, el patir per ells? Jo penso que sí, eh? Bueno, no sé, eh? Però jo penso que això ja és amb totes les relacions. Sí. Amb totes, amb totes les normes. Sí, bueno, sí, Maria Dolors, perfecte. Perquè jo, doncs, quan m'he enamorat també he patit, quan, mm. quan m'ha passat alguna cosa, vull dir, penso que, que la mort és molt maco mentre hi és, però llavors quan no hi és, o perquè et falla, o perquè has mort, o perquè ho deixes una cosa, es pateix. Sempre, sempre hi ha un patiment amb això. Sí, sí. Però val la pena lluitar per estar enamorat, Oi, perquè els moments bons també ja, són ja, bons. Ja, ja, ja ho dubto, tot això ja ho dubto, saps? Sí ja estic en aquell moment de la vida que ja totes aquestes històries ja em superen com mires el futur, Richard? Mm. No, no, jo sentimentalment parlant m'ho passo molt bé amb tot el que estic fent estic treballant moltíssim estic escrivint el llibre però no tan... això ja ho sé, això ho deixarem per al final per als meus oients mm. per dir-ho però mm, personalment pensi, particularment penses deixa les portes obertes al l'amor? a tornar no, no, no. a la mort a passar-m'ho bé, home, a passar-m'ho bé, disfrutar passar, estar amb gent, veure coses Bueno, però si t'asseguressin que t'enamoraries... Saps què tu passes bé, Fina? Suposo que tu també passa igual, no? Mhm. Amb els oients, amb els amics. Tu tens molts sí. amics que és sí, de les ondes que tu saps que t'escolten, sí, sí, sí, sí, sí, que és una sí, sí. persona molt estimada. Els correus que rebro em puixen l'ego, bueno, però és fabulós. Això no ho puc dir també el, el Rubén, que també rep els seus correus i fa la seva ràdio, com, com home de la comunicació, que és bastant gratificant el rebre els correus que reben i les, les gratituds, oi? quan, sí, truques, sí. quan truques la gent demana que per què no truques en Rubén era un dia i per què no truca la Fina ara d'ara per què no truca la Fina a mi m'agrada que truqui la Fina em deia no, però, però amb ell hi ha persones que diuen quin dia em parla el Rubén quin dia la, Marila la Roser amigues gens que m'esteu escoltant ara Roser, Mari Àngels que digueu que té una veu molt maca i que és molt maco sí, mira, el teniu aquí i bueno, que digueu quin dia doncs el divendres en, en el forador el podeu sentir el Rubén, llavors pren el testigo que deixa el Joan Turó i el teniu amb ell, ja ho sabeu que l'heu sentit ah, els divendres, d'altres dies no o oh, sí Rubén, quins dies més? Ah, al Fora d'Hora el divendres només el divendres. la matinada de dijous a divendres m'agradaria que diguessis als meus oients quins dies més? Uh, doncs, mhm. a, a, Oso, a, clar, a Osona, emissió comarcal als matins, de dos quarts de nou fins a la una, de la una fins a dos quarts de dues l'informatiu comarcal, de les 4 fins a les 7 de la tarda a la xarxa, a la tarda. Neu prenent nota, amigues oients, que m'escolteu, Roser, Maria Àngels, ja us dic, ja ho està, ho està dient, al final també li tornarem a repetir perquè us apunteu, que digo, quin dia torno a repetir repetitivament, obsessivament, quin dia surt el Rubén. Doncs ja ho veieu, el Fora d'Hora els divendres i en Ràdio Vic tots els dies. Sí, Bé, sí. seguim. Doncs va acabar aquesta relació i mm, va acabar ara, dius que va anar més dos o tres anys fa, no? Que va acabar, no? No, no, fa molts anys que va acabar. No, no, no, dius que va morir ara fa poc. Sí, potser farà dos anys, no sé, ara no me'n recordo com fa. I no tenies comunicació anys. amb ell fins ara, sí? Dos anys fa que, que mor. I no tenies comunicació? Sí, sí, ens veien, ens veien, eh? Per això dic ell, que... Amb ell, la, la noia que estava amb ell, eh? ell vivia amb una noia i ens veiem, anàvem a... A Sevilla? Un bon... No, no, llavors ell va marxar a Sevilla. Quan ja estava molt greu va marxar a Sevilla. Ah, no, a Sevilla. Amb la seva família. Bueno, potser penso, potser, eh? que llavors quan ja s'acaba l'amor que és més flow jo mm. que jo llavors queda una gran amistat una gran sí, cosa perfecte. per parlar sí, sí. una ajuda una ajuda de tot tipus sí, si necessita sí. l'altra persona algú Home, això també és amor tots dos, eh? sí. una substituta en aquells moments en matrimoni gay sí. que no es havia fet enlloc va ser una cosa molt important que va fer una manifestació a que podries quedar parada del que va ser de la eh? gent que va venir va ser molt ressonada de sí. tot Catalunya eh? i de tot Espanya va venir perquè va venir autobusos des del País Basc des d'Andalusia, des de tot arreu, i no solament eren gais els que eren a la manifestació, no? hi havia grups polítics ficats al mig, a tot el grup, grups d'esquerra que apoyaven això, vull dir que va, va ser una ajuda molt gran que van tenir. Eh? Doncs vol dir, amics oients que gais, que aquí també tenim oients que són gais, sobretot a mi, un que es diu Francesc, que francès m'has deixat un correu i em dius que, que ets gay, m'ho has dit diverses vegades, doncs al final d'aquest programa el nostre tècnic recitarà un poema que es diu Amantes, Amantes 1, perquè va ser una relació entre homosexuals que va tenir lloc, com ho vaig dir, amb el local que tu em vas dir que t'agradava molt l'entrevista que li vaig fer al Salvador Guas, doncs sí, tenia un local al carrer Rogent 24 i allí es van conèixer els protagonistes del poema que llegirà al final del programa el nostre tècnic. Bé, de totes les formes, pese a aquesta relació, Richard diria una cosa, i el que deia Maria Dolors, si té raó, les bones coses, els records diu que recordar és tornar a viure un altre cop Vull els bons records que has tingut això s'aniran amb tu tota la vida Sí, sí, ara eh, fent el llibre tinc o sigui, haig de tornar a dominar, dominar una mica mm -hmm. i mhm. vaig recordar coses i sí, sí, va ser guapo eh? va sortir. només mires la part positiva de tot, saps? i inclús la negativa te la mires ara, ara ja, en aquests moments d'una altra manera Bueno, les coses negatives de la vida, els fracassos, Maria Dolors, podria estar d'acord amb mi, sí. són els nostres mestres, ens ensenyen, aprenem sí. dels fracassos. Sí, i mira quina cosa, jo els oblido. El que no m'agrada sembla que s'emborra de l'ordenador del jo cap. També, sí, I llavors sí. recordo el bo. I, I una mhm. cosa que has viscut bona sempre et queda algo per... És un amor diferent per sí. poder ajudar o per un moment determinat que et demanen alguna cosa. Sí, sí, o sigui, sí. és, és bo. És un altre tipus d'amor, sense sexe, sense el que vulguis, però, sí. però queda. És molt, molt queda. gratificant, sí. efectivament. Sí. I és això, hem de, hem de recordar els bons moments, el bo, i també ser agraïts en la vida en el bo que tenim. Aquesta actitud mental positiva que té la Maria Dolors, el Rubén i el Richard, de, de ser positius, de recordar el bo, els bons moments, de ser agraïts en la vida, no com gent que escoltes que diu em fa mal això, quina ràbia, quin fàstic allò, allò... No, hem de valorar i hem de tornar a la vista enrere que hi ha gent que no té res, que se l'està menjant un càncer, per exemple, que està en cadira de rodes... Sabem que en aquest món tots tenim una cosa o una altra, perquè n'hi ha de dolent, n'hi ha per tots. Sí. Però, és clar hem de valorar poder, eh, Maria Dolors, el bo sí. que tenim. Està alegre i jo penso, ha viscut la vida i la disfruto. I si, per exemple, demà em ve alguna cosa, doncs hauré de suportar allò doncs ara sí. tot el que he passat, tot el que puc viure en aquest moment és important. eh? eh? Estimar, riure, mirar els flors, mirar les plantes. Avui mateix hem passat un dia esplèndid de, de bé. Doncs quan ve lo dolent també ho has de passar. Llavors saber-ho agafar, saber-ho passar i saber-ho... Eh? Una altra cosa que he entès per altres persones que, que el coneixen a Richard és que és molt generós, massa generós. Positiu. Richard, no, generós, amb el sentit de que, bueno, jo ja sé que ha ajudat a la seva sang, a la germana, per dificultats de la vida, perquè la gent de vegades, jo, si vols que... Aquí tens casa teva, diuen moltes persones, quan vulguis, això és casa teva. Però digue-li a aquest que t'ha dit que és casa teva que vas a passar en la maleta 10 dies. Se dirà, oi, jo t'he dit que aquesta és casa teva, però no que vinguis a passar 10 dies. Sí. Doncs amb el cas del Richard, és generós en el que té, vull dir, dona el que té, casa seva entre tothom i a més a més amb dificultats eh, de, la seva, de persones directament vinculades a la seva sang, la seva germana, que sigui, ha ajudat a molta, molta, molta gent. Això m'ho han dit a mi i, bueno, i saps que és veritat, Richard, mm. aquesta generositat. Això que t'ha portat? T'ha portat ah, no, algun desenganyo? Alguna persona que has ajudat? No, no al contrari. I que, després, t'has arrepentit? I que no, no, no han sigut... Eh, no lo han... Mm, no valorat. valorat o agraït, diguéssim, o reconegut a vegades no és que fem les coses no és perquè nos diguin gràcies, sinó perquè tan sols en que ho reconeguin ja tenim prou. Sí, amb això tens raó, hi ha molta gent que no t'ho agraeix. Però vull dir, aquests són els que no te'n recordes, saps? Te'n mm -hmm. dels que t'agraeixen i que estan bé. Els altres, doncs, penses, bueno, no tornaria a fer-ho. Però no, no, no te'n arrepenteixes, eh? I no te'n recordes més. Te'n recordes els, i quedes de mit els que sempre estàs amb ells, no? Mm -hmm. Els que mhm. ja hi ha un bon rotllo. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí però de totes maneres eh, no t'han d'agrair no ja, ve, ja ve tot ja ve, si fas una cosa no t'ha pas de, de, de donar-te les gràcies sí. perquè passis I si, i si no són agraïts mm. doncs tu interiorment creixes com a persona Exacte. també és una experiència de dir bueno, per aquí m'he equivocat ja està. que tornes equivocat, tornes, jo m'equivoco moltes vegades amb les mateixes coses amb l'escola de la vida sí, sí amb però de la vida. més aviat és tot molt agraït quan ets mm -hmm. agraït amb els altres eh? Mm torna d'una altra manera, potser, sí, però... Sí, sí. però... Mira, sí. una cosa, la vida si fas bé i jo dic que a totes les putades que es fan es paguen. Sí. Es paguen, eh? O tot recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Una que nos quedan 10 minuts, amics oients, vale, vale. de programa. Bien, eh, passem com és un dia de Richard, de tots tres. Un dia, un dia dels de Richard, un dia normal i corrent d'avui. de com, el, com el veig jo? El veig tot el dia pel carrer i com que jo estic tot el dia pel carrer també em trobo un vell tot el dia pel carrer amb la... Mm. Amb, l'escarxofa amb l'escarxofa sí. preguntant a la gent que tothom el coneix jo és la visió que tinc d'ell com és un dia de Richard? De Richard s'aixeca a quina hora? Em vaig a dormir a les 6 i mitja del matí després del programa aquest de la nit i a les 10 del matí ja torno a estar, a 10 i mig ja torno a estar al carrer. No tenien de tornes a estar com a llavors quan temps enrere pretèrits, a dormir molt poques hores. Mm. A pesar de tot, que el nostre Senyor, que sé que ets espiritual i mig creient, t'acompanya i t'ha donat una bona salut per poder resistir aquest ritme que portes endiablat, eh? Mm -hmm. Es pot dir així, eh? Sí, sí, de veritat que sí, eh? Mm -hmm. T'aixeques, eh, acaba el forador a les 6 del matí i després vas... Uh, al matí faig al carrer, faig... Eh faig els, eh, els comerços, no? els amb connexions que fem amb en Rubén, jo faig el carrer i ja fa la ràdio. Unitat Movis. Saps? Amb el programa que fa ell, doncs llavors jo el connecto i faig preguntes al carrer, o en comerços, o, o on hi ha hagut la notícia del dia. Pren el pulso del carrer, dels mercats, de la gent que l'estima i de tots els que on hi ha la notícia. On hi ha la notícia. Després acabes la ràdio i... Després de la ràdio, doncs a casa i eh, a prendre alguna cosa per, per algun bar de Vic i llavors a dormir a la tarda a dormir i te'n fas tu mateix sopar i fas a dormir. Sí, sí, faig la vida així. Eh? A quina hora te'n vas a dormir, Richard? Bueno, és que faig, faig turnos, no? <laughs> faig turnos, perquè el dimarts també faig un programa de la 11 en directe i vaig fent turnos, saps? Vas fent turnos. Vaig tornant-me. Bueno. Bé, i un dia de Rubén, com és un dia de Rubén? Del joven Rubén, de la promesa present i futur, amics oients, que, també, que tant us agrada a vosaltres, noies jovenetes, ja he dit abans, Maria Àngels, Roser, Car... a veure, Rubén, com se'n teu? Molt simple, eh? Sí? No, simple no. No, no, simple no. A veure, a veure, a veure. És que depèn de si em llevo a Viladrau o em llevo a Vic, depèn, em llevo a una hora o a una altra. Uh, comencem programa... A quina hora? Entrem a treballar a les 8, Uh, ah, si estic a Viladrau a les 6 i mitja uh -huh. em desperto Molt bé. a les 8 ja estem a la feina 8 i mitja comencem programa uh mhm. -huh. i així passem el matí ja fins a la 1 i mitja a les 2 vas a dinar? No, no, dinem a la feina, sí, <laughs> sí. per això dic que és molt simple. Un bocadillo! amb tàper, amb tàper, i això, i continuem fins a la tarda, fins a les 7. Poca cosa més, sortim a prendre alguna cosa i a dormir. T'agrada la música, no? M'agrada la música, sí. I la música t'agrada la que hem posat a part? M'agrada tot, m'agrada tot. M'he acostumat a qualsevol estil de música. A l'esport, també? Sí, tot i que no, no em puc fer gens, però... És del Barça, com el Pep Colera. Exacte. <laughs> Sí, sí i, i això és un dia teu i després tornes a enganxar i, el, i, el cap I així setmana, cada doncs, dia i al cap de setmana doncs, tens llibertat pel teu oci que et deixin viure una mica no? Sí, a partir de dissabte al migdia perquè el divendres m'agradaria sortir però el meu, el meu cos no, no m'ho permet Per favor, que te deixin viure Està cansat Sí, sí, mm, sí. Ah, clar. I un dia d'aquí de l'amiga la, de nostra i amiga d'ells, col·laboradora de Radio Vic també, de Maria Dolors, com és un dia teu Maria Dolors? Ui, jo tot el dia estic al carrer perquè com que havia treballat molt, doncs ara a casa quan me llevo, em llevo, esmorzo, quan he quan d'esmorzar em torno a estirar per pair una mica, imagina't. Llavors miro a veure què em poso, endreço la casa i el carrer, perquè així a casa mm, m'agobiaria amb temes, a lo millor que no m'interessarien, doncs surto al carrer i dono un vol per Vic, visco coixins bé, llavors vaig a casa, dino, faig la migdiada, també molt corrent i normal. Vaig a gimnàs, procuro de cuidar-me el cos, Canta. he canviat els hàbits de, de menjar, vaig a cantar amb un casal que em fa feliç, feliç, feliç. Mm. Bueno, normal. Gimnàsia, Bé. A més, són els dos personatges típics que trobaràs sempre, sempre per, per Vic. Eh? Tu no els busques, però tu te'ls trobes. <laughs> Sí. Deixa que et digui una cosa, trobes. Fina, sí. que eh, volia dir una cosa a favor d'en Rubén sí, sí. que jo que sóc un enamorat de la ràdio i porto sí. molts anys a la ràdio uh mhm. -huh. eh, m'agrada tant que hi hagi gent jove que tingui aquestes ganes de treballar les ganes que, de treballar que té en Rubén m'entens? que és una persona, t'ho dic en sèrio eh? és admirar ja, sí. l'interès que hi posa la, la, jo, jo quan faig la ràdio jo improviso tot eh? Miri. però ell, ell, ell, ell ho treballa, treballa a ràdio tot el dia saps què vull dir? però és que ell treballa a ràdio m'entens? Sí. ho prepara una feinada, una entrevista n'entera del personatge, n'entera de tot ¿eh? Y sobre todo que la boca habla de lo que el corazón siente. Y la forma que él habla y se expresa, pues muchas personas que le conocen de aquí de Barcelona con las que yo hablo saben un poquito quién es, la radio. La radio que ustedes, amigos oyentes, mm, pueden escucharlo con el tiempo, creo. Ah, ya me gustaría hacer lo que pudiéramos para que mm, el Foradora y los programas que hace Rubén se puedan escuchar aquí en conexión con Radio Estel. Eh, esta semana me harán una entrevista por el último libro que he sacado en Radio Estel y bueno, yo podía, mm, allí tengo grandes amigos en esa casa, los tres libros que saqué me entrevistaron eh, a Inasi, a Inasi y a mm, Emily también. Y bueno, lo que faria és que parlaré, a veure si poden fer una connexió. lo que no ha fet el Joan, lo que no ha pogut conseguir el Joan, jo tampoc no conseguiré pas. I més, sapiguen que amb el Foradora, sobretot si escolten parlar al Cisco, i el Pep Culer, segur, segur que en Radio Estel no ens deixaran, <laughs> no ens deixaran no. si torna a parlar en la Jaima i amb aquestes coses segurament que no, no podrà ser pues jo visitaré aquesta casa i els diré vinga, apa, què feu, que no deixeu deixeu, connecteu amb el Foradora i amb Radio Vic perquè podeu sentir amb el Rubén i el Vic home, gent que fa bona ràdio i que és un gran exponent del catalanisme moderat, explosiu, intel·ligent, en llibertat d'expressió, doncs seria molt interessant que, que podeu connectar en Radio Estel i retransmitim. Bé, mmm, finalment, Richard, alguna cosa que vulguis dir als meus oients que no t'hagi preguntat i que t'agradaria i que deu de saber... Que trigui el llibre el el llibre, perquè és on m'explico més bé. El llibre. Saps? El llibre. Aquest llibre, amics oients, que estem parlant, sortirà al mercat. Sí, el títol l'he posat jo. Mm? Es pot dir? tot ah, jo no sabia això, eh? Dentro de mi, es diu aquell títol. Dentro de mi. I tinc l'honor i l'orgull de ser l'autora del pròlogo. I dit a grans rasgos, sense desvelar res de l'interior, doncs el que ha sigut la vida de Richard, les dificultats que ha hagut de passar en temps difícils i com és la seva vida, els seus dies d'avui, i doncs que també són molt interessants i de futur. Per això ja, vostès, amics i quan compren el llibre i, i se s'empapin ben d'ell sabran, quan tinguin un exemplar entre les mans de què es tracta doncs el títol ja dic, es dirà Dentro de mi vol dir dintre de la pell, sota la pell del Richard de la, la seva sonrisa sempre i sapigueu amics oients que 10 minuts de sonrisa doncs allarga la vida es diu que 10 anys mm? s'ha de riure diàriament 10 minuts i ell riu hores i hores i hores per això, amics oients, tindrem Richard per molts i molts i molts anys. Sobretot vosaltres, amics i amigues oients de Radio Vic, que escolteu, del Foradora, que des d'aquí us envio un gran saludo, els estimo molt, feu un programa preciós i sabeu amb quin trateu, amb el Richard i amb el Rubén. Per això, bueno, són número un, són dos cracs i els tindrem molt de temps a nosaltres. Maria Dolors, Dolors, Dolors sí sense Maria Dolors, sí. Dolors. Sí. Doncs eh, tu, el que jo, els coneixes, les sabores, els tractaments, i el que dic és veritat. Sí, sí, Allà sí. a Vic no hi ha ningú que es digui Richard o es digui Rubén que no els convingui, vale. perquè pren el, pul, el pulso del carrer el pàlpito de la gent, del carrer, de les gens, dels mercats, de tot. I els sí. coneixen de la baix. I... Són senzills, oberts i no s'ho creuen. Sí. És el més important. Són senzills, naturals, amics i Són autèntics, tal com són sense tapujos, que el llibre serà autèntic, serà una despullada d'en Richard que llavors la gent no, llegeixi ja, ja, bueno, però allà però allà serà exacte no? I, i valdrà la pena va aquest llibre Richard a la meitat d'enllà anem, estem fora d'hora ja ara sí que estem fora d'hora en el programa mira, fixa't, el nostre tècnic s'ha avisat eren 10 minuts i estem fora d'hora eh, el Richard va aquest llibre està a la meitat està una mica més de la meitat però falta arreglar-ho molt eh? vaig una mica retrasat una mica ressort. Eh, torno a marxar Poblet. Eh, que... Amb el monestari de Poblet. Sàpiguen que és molt espiritual, que acostuma a recollir-se, que acostuma bueno, a fer retiros espirituals, estar entre els monjos, no sé si creu o no creu, creu en alguna no és que sigui religiós ni cregui en no vaig No vaig mai, només vaig, a, només cures, vaig a Cucuet. <laughs> només balla. Només hi vaig allà. Allà què fas? Allà què fas? Com, Home, faig com mica, exercicis... jo, jo els tric, però faig una mica la vida amb ells, no? Sí, les actes, com, un espirit, com una cosa espiritual, sí, vaig, no? Sí, perquè un em concentro, em concentro allà És una espiritualitat molt bona. bé amics, aquest és el Richard que hem conegut d'ahir d'avui i el de demà, el del futur, el coneixereu després de la lectura de Dentro de mi, llibre que sortirà més endavant i estarà a disposició de tots vostès. Prometo que aniré a la seva presentació com a autora del pròlogo que sóc i saludaré a tots vostès. Tindré l'orgull i l'honor d'haver escrit el pròlogo d'un llibre d'un home que s'ha conegut de tots els colors i ben que ho ha expressat amb aquesta obra que està fent dentro de mi per tots vostès perquè aprenguin els que estan amb una tessitura semblant a la que l'ha batit i per al, com dic, i per al futur i per, per a tots. Bé, acabat la tertúlia d'avui. Maria Dolors, despedeixa dels oients. Sí, vale, doncs moltes gràcies. Estic contenta d'haver estat aquí i d'haver-te conegut. M'ha agradat molt com ho has fet. Més jo. Perdoneu perquè jo no tinc un cantar com vosaltres perquè sou de Burgos. Faig lo que puc, però estic aprenent perquè la riquesa i la cultura és de saber dos idiomes. Heu tingut molta comprensió Ojalà els polítics tinguessin la mateixa educació i compostura i educació que teniu vosaltres, la comprensió, a els que no ens hem desenvolupem també com vosaltres amb l'idioma hermosíssim català de Pompeu Fabra, però fent el que puguem i el que fa el que pot suposo que no està obligat a res més. Endavant, Rubén, es els Moltes gràcies per haver-nos convidat, bon programa, i això de, de l'idioma és igual, vull dir, gràcies, la qüestió és gràcies. comunicar dit per un comunicador. Endavant, Richard, l'estrella d'avui. Sí, l'estrella. Moltes gràcies, Fina. Ha sigut un plaer estar aquí amb tu, que en tenia moltíssimes ganes. Nos mereixen, som, som, soc jo que us dono les gràcies per l'honor que he tingut d'haver-ho rebut aquí en Consciència Activa en el meu programa. Bé, amics oients, hem acabat per avui ehm, la tertúlia, l'entrevista de Consciència Activa i donem pas a la música i fent tot un homenatge a la música amb el següent tema que ens té preparats el nostre tècnic Pitu, David. Endavant amb aquest tema, amb aquest tema que ha preparat homenatge a la ràdio. Sí. a la consideración y al análisis de nuestros invitados. Hoy abrimos las páginas del viejo refranero y encontramos uno que nos dice, vale más una imagen que mil palabras. Yo estoy en desacuerdo, no siempre el viejo refranero tiene razón. Al contrario, una imagen pues nos frena la imaginación. En cambio, radio, el mundo de la palabra, hace amigos oyentes que imaginemos cómo es Richard, cómo es Robin, cómo es Dolores vosotros pues, pues, imágenes, pues mire, son los tres guapísimos. Por lo tanto, de esta forma desarrollamos la imaginación y yo considero que es más importante, muchísimo más importante, la palabra que no la imagen. Por lo tanto, vale más una imagen que mil palabras. Hemos encontrado en el mundo del refranero muchos refranes con los cuales no estamos de acuerdo. Y para mí uno es este. Este es uno de ellos. A ver si estáis de acuerdo. Vale más una imagen que mil palabras. Dicho a los hombres de la radio dirán que no, seguro. ¿Verdad que no? Mira... Funcionamos la imaginació, no? Sí, la imatge a vegades és quan coneixes una persona la imatge que et dona. Sí. Llavors mires i estudies l'interior de la persona. Mm -hmm. O sigui que jo per mi val més l'interior de la persona bueno, a part de que la imatge que puguis donar de coneixement. Sí. Llavors has de demostrar com és la persona, no? Treballes més la mente, te la Vols sí. aigua final? No, gràcies. I captes més el seu món interior, la seva forma de ser, sí. a través de les paraules que diu sí. que no pas de l'imatge que pot estar falsificada sí. el hàbito no hacia el monje no. el monjo està perdint per tant és més important la paraula el que diu aquella persona que no pas la seva imatge Richard i Rubén, esteu d'acord? vale més una imatge que mil paraules? sí bueno, no, sí? no. Vaig llegir un llibre que deia una imatge no val més que mil paraules. No. Vaig llegir un llibre sí que deia això. Sí? Jo dic que la imatge és, és el moment creus la persona, però després estudies el fons i estudies si tens aquella connexió, si estàs bé amb aquella persona. Jo penso el fons que és molt important. Jo penso que cada persona és diferent, no, però pel eh? primer moment eh? és... Algunes persones, el moment... imatge les persones de com són, eh? Jo, jo tenia l'avantatge de que quan entrava una persona al meu local ja sabia si aquella persona com actuaria, tu suposo que igual tu la provocaria, no? Jo sí. Eh? I no tenia res a veure la eh? Però de la segur, persona, eh? segur que si escoltes parlar dues o tres frases o converses una mica amb ell, sí, sí. saps molt més. Exacte, més sí senyor, sí, sí. Més en profunditat, coneixes una mica. O, o saps si aquella persona t'entrarà bé en tu o no t'entrarà bé en tu, tant, si podeu ser amics, si no podeu ser amics. Per eh? tant, la força de la paraula, sí. la força de la paraula poder és més important que la de imatge. I jo ara penso, Fina, que hauria de parlar una mica en Rubén, que és més jove, nosaltres llavors l'experiència també ens dona a vegades una <laughs> altra manera de, a veure, sí. de ser. Endavant, el Rubén ja... no sabia que estàvem gravant. Com que havia sortit un moment no sabia que estàvem gravant. A veure, tu, Rubén, a veure, Rubén, què dius? Com veus una persona, què, què fas? poder primer la imatge i després la persona al primer moment òbviament la imatge perquè jo Va. que sé d'aquella persona i després ja, ja vindrà el que hagi de venir i ja està llavors ja ve l'anàlisi profund ara mm. Bé, hasta aquí a mis Esencia Activa seguidamente abrimos damos paso ya ahora al espacio, la banda sonora de tu vida. Aquel tema, aquella canción que te marcó, que la recuerdas de manera especial, que te trae una imagen, un lugar, un encuentro, un desencuentro, el poder educador de la música. En este caso, unos amigos que nos escuchan desde aquí, desde Fabri Puig, nos piden un tema que sonaba tiempo atrás, el grupo Trons. Dice algo así como algo salvaje. A ver qué dice este tema algo salvaje. Nuestro técnico ya la tiene preparada para ustedes. Para vosotros, amigos, Ana salvajemente positivos. Aquí lo comentábamos a micrófono cerrado con Dolores. Bien, ahora la música de Tron da paso ahora de los amantes de la lírica, de la poesía, de la rima, de los versos, el rincón de la poesía. Con ellos nuestro técnico ya tiene preparado un tema que escribí basado en una historia de amor que nació en el local de Salvador Guas recordarán ustedes por la, entrevista que le hice que recibí muchos, muchos correos de don Salvador Guas, todos ellos gratificantes. Allí se conocieron dos amores que más tarde consolidaron su unión. Bosco y Joan fraguaron una pareja. Siguen juntos y les quiero mucho. Guardan este poema que nuestro técnico recitará como oro en paño. Bien, ya, ya, ya lo recita para todos ustedes. Espero que les guste. Les juro que la historia es de todo real fue cierta y así sucedió. Sucedió como ahora nuestro técnico la recita para ustedes. Amantes 1 es porque también existe Amantes 2, que es otra historia de amor, pero entre amores heterosexuales. Pero Amantes 1 es una historia de amor entre dos gays. Adelante con ella. Amantes. Amantes. Y por mayo. la fría e invernal siesta. Era una espléndida sala, era una tarde de fiesta, alegre y desenfrenada. Allí estaban y de pronto coincidieron sus miradas. substance. Xavier, bona nit, petons per tothom i ja està. No sé com Gràcies, Fina, una altra vegada per convidar-nos i que vagi molt bé. Eh, moltes gràcies, Fina, per haver-nos convidat i per poder per Sant Jordi, per Sant Jordi l'any que ve. No sé segur, però tipus per Sant Jordi. Ojalá. No, no, bastante, Bien, amigos. Gracias, Adiós, amigos.